Nais ko pong pasimulan ang buwan at ang taon na ito sa pamagitan ng isang pagbubulay na matatagpuan sa aklat ng Isayas. Sa lumang tipan ng Biblia, makikita na ang aklat ng mga propesiya ay nagsimula sa aklat ni Isayas. Hindi ito nangangahulugan na ang propesiya ay nagsimula kay Isayas sapagkat sa unang limang aklat pa lamang ng lumang tipan na tinatawag na Pentateuch na uh, ah, naglalaman ng aklat ng Genesis, Exodus, Leviticus, Bilang at Deuteronomio. At dyan po'y mababasa natin na mayroon ng mga propesiya na isinulat si Moises. Gayunpaman ang mayamang bahagi ng mga hula ay makikita natin sa tinatawag na aklat ng mga propeta. Ang mga propeta ang siyang ginamit ng Diyos upang bigyang diin at pansin ang kalooban ng Diyos para sa hinaharap ng kanyang bayang Israel at maging sa pangako na may darating na Mesyas o tagapagligtas. Ang mga propeta ang siyang ginamit ng Diyos noong panahon na iyon kung saan ang mga saserdote at mga hari ng Israel ay hindi na naging karapat dapat na daluyan ng mga salita ni Yahweh. Ngunit maliban sa propesiya, ang aklat ng mga propeta ay naglalaman rin ng mga bagay tungkol sa kasaysayan. Mayroong tula at mayroon ring mga tuntunin o kautusan. Ang mga manunulat na propeta sa Biblia ay matatagpuan natin mula kay Isayas hanggang kay Malakyas. Ah, sa pag-aaral ng mga dalubhasang tagapagturo ng Biblia, ang mga propeta ay kanilang hinati sa dalawang bahagi. Ito ay kanilang tinawag na major prophets at ang minor prophets. Ngunit kahit na may ganitong ginawang bansag ang mga dalubhasa, sa aking palagay ay hindi natin maaaring lagyan ng pagkakaiba ang mga propeta ayon sa dami o kapal ng libro na kanilang ginawa. Sila po ay pantay-pantay sa harapan ng Diyos. Maliit man ang aklat na kanilang naisulat subalit ito naman ay naglalaman ng malawak at mayamang katotohanan. Ang mga libro ng mga propeta ay hindi lamang naglalaman ng mga propesya tungkol sa mga bagay na mangyayari sa hinaharap. Ito rin ay naglalaman ng mga mensahe tungkol sa magaganap sa kanilang panahon. Ito ang dalawang uri ng kanilang propesiya. Sapagkat para mapatunayan na sila ay mga tunay na propeta, kailangan na ang kanilang mga hula na ukol sa kanilang panahon ay maganap. Alinsunod mismo yan sa aral ni Moises na mababasa po natin sa aklat ng Deuteronomio sa kabanatang 18 sa talatang 20 hanggang 22. Dito po ay sinasabi ni Moises, Ngunit ang sinumang propetang magsalita para sa ibang Diyos o kaya'y magkunwaring nagsasalita para sa akin, subalit hindi ko naman inatasan, ang propetang tulad niyon ay dapat patayin. Upang matiyak ninyo kung ang sinabi ng propeta ay galing kay Yahweh o hindi, ito ang palatandaan. Kapag hindi nangyari o nagkatotoo ang sinabi niya, iyon ay hindi mula kay Yahweh ang mensahe niya ay gawa-gawa lamang niya. Huwag ninyo siyang katakutan. Sa madaling salita, kung hindi magkatotoo ang partikular na sinabi ng isang propeta, nangangahulugan na ang propetang iyon ay isang huwad o bulaan. At sa panahon natin ngayon, kung susuriin ninyo ang mga manguhulang nagsasabi ng kanilang mga prediksyon sa hinaharap, mapapansin ninyo na ang kanilang mga hula ay hindi detalyado o espesipiko kundi pangkalahatan o general. Ang kanilang mga hula ay madaling hulaan, kung kaya't hindi mo talaga masasabi na iyon ay isang propesiya. Sa Biblia, para maging maingat ang bayan ng Diyos sa pakikinig ng mga nagsasabing sila'y propeta, binigyan sila ng Diyos ng babala at paraan kung paano ito suriin. Ang propetang tunay ay siya na ang propesiya ay nagkatotoo. Kaya nga, kung ikaw ay nabubuhay sa panahon ni Propeta Isayas, papaano mo masasabing isa nga siyang totoong propeta? Ang sagot siyempre ay sa pamamagitan ng kanyang mga pahayag o hula. Dahil riyan, ang mga propeta ng Diyos noon ay mayroong dalawang uri ng propesiya. Ang una ay yung nakatuon sa malayong hinaharap, yung tungkol kay Heso Kristo. Ang ikalawa ay yung may kinalaman sa kanilang kasalukuyang lokal o pambansang kalagayan. Kailangan nila ito bilang tanda na sila nga ay mga totoong propeta na nagsasalita para kay Yahweh. Sa totoo lang, buhay at kamatayan ang nakataya sa buhay ng isang propeta. At bakit? Sapagkat kapag napatunayan na ang isang propeta ay bulaan, siya po ay babatuhin hanggang sa mamatay. Kaya nga, huwag nating isipin na isang madaling gawain o katatayuan sa lipunan ang pagiging propeta noong panahong yun. Hindi po kaibigan. Ngayon, tungkol naman sa usapin ng propesiya, may mga taong hindi naniniwala rito sapagkat tingin nila ay gawa-gawa lang ito. Sinasabi nila ito sapagkat wala silang kaalaman sa sinasabi ng banal na kasulatan at isa pa wala silang pananampalataya sa Diyos. Ngunit eto po, hindi kailanman mahuhulaan ng tao ang mga bagay sa hinaharap. Wala tayong kakayahan para gawin yan. At sa maniwala ka man o sa hindi kaibigan, kahit na ang isang taong nag-aaral ng panahon na nagpapakadulubhasa sa mga bituin sa klima at kalawakan, ay mahihirapan na alamin kung ano ang detalyadong mangyayari sa daigdig sa loob ng 24 oras. Kahit na nasa iyo pa ang lahat ng mga makabagong kasangkapan ng ating panahon, hindi mo pa rin magagawang hulaan ang detalyadong mangyayari bukas. Kaya nga tungkol sa mga propeta ng Biblia, paano sila nagkaroon ng mga tumpak at detalyadong propesiya tungkol sa isang pangyayari o sa iisang persona na si Kristo? Gayong hindi naman sila nabuhay sa ipinagyayabang nating modernong panahon. Kaya paano kaibigan? Simple lang po. Yun po ay dahil sa mayroong Diyos. Ang Diyos na matalino at makapangyarihan sa lahat ang nagbigay sa kanila ng propesiya. At ang mga natupad na propesiya na ito ay nagpapatotoo na mayroong Diyos o si Yahweh ay Diyos ng panahon, siya ay Diyos ng pangyayari, siya ay Diyos ng langit at lupa, at Diyos na higit sa lahat. Kaya naman sa ating pagbubulay-bulay dito sa lumang tipan tungkol sa aklat ng mga propeta, nais kong maunawaan natin na mayroong Diyos na aktibong kumikilos sa kasaysayan at sa bawat buhay ng mga tao. Siya ay Diyos na naririyan at kung ibubukas mo ang iyong puso sa pananampalataya sa kanyang salita, makikita mo ang kanyang buhay at aktibong katotohanan. Ngayon ito pa, tungkol naman sa kalikasan ng detalye ng biblical na propesiya. Halimbawang uh, sabihin ko sa iyo na uulan bukas. Uh, ah, maari itong mangyari at maari ding hindi. At marahil ay mababa lang yung tsansa ng kahihiyan na maari kong tanggapin kung sakaling hindi matupad ang sinabi ko. Subalit ito, kung dadagdagan ko ng detalye ang aking hula at ipapahayag ko sa telebisyon at sasabihin ko na uulan bukas ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, ngunit hindi yon maganap. Ha, tiyak na hindi ako pagtitiwalaan ng mga tao sa susunod kong sasabihin, hindi po ba? At higit pa riyan, kung dadagdagan ko pa ng dadagdagan ng mga detalye ang hula kong yan at pagkatapos ay hindi mangyari, tiyak na maraming tao ang susumpa sa akin at itatakwil ako sa lipunan. Hindi po ba? Ngunit ito ang mahiwaga sa mga propeta ng Biblia. Ang kanilang mga hula ay puno ng mga hindi basta-bastang detalye, subalit ang lahat ng mga yon ay nagkaroon ng katuparan. At bakit gayon? Sapagkat ang banal na spirito mismo ang nagbigay sa kanila ng propesiya tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Oh, isang napakasarap na katotohanan. Ngayon ito pa. Alam mo bang ang Biblia ay naglalaman ng mahigit tatlong daang propesiya tungkol sa unang pagparito ng Panginoong Heso Kristo? At kaibigan, kung babasahin mo ang Biblia sa lumang tipan, makikita mo na ang lahat ng yun ay natupad. Subalit maaari mong maitanong, bakit nagbigay ang Diyos ng ganito karaming propesya tungkol sa unang pagdating ni Kristo? Mayroong malinaw na sagot sa katanungang ito. Ganito kaibigan, ang pagdating ng Panginoong Heso Kristo sa lupa ay isang mahalagang pangyayari at nais ng Diyos na makita ng kanyang bayang Israel ang pagdating ng Mesyas sa kanila. Hayaan mong magbigay ako ng isang simpleng halimbawa. Halimbawang um, anyayahan mo ako sa iyong lugar at sa iyong bahay upang maging iyong panauhin at nais mo akong salubungin sa terminal ng bus sa oras ng sabihin nating alauna ng hapon at tatanungin mo ako kung paano mo ako makikilala. At sasabihin ko sa'yo na ako ay magsusuot ng itim na polo shirt, uh, blue jeans na pantalon, uh, itim na sapatos, at tapos ako ay medyo ay may katangkaran at payat na katawan, at magdadala rin ako ng backpack na ang kulay ay itim at pagkatapos niyan ay maglalagay na rin ako ng name tag para mas madaling malaman kung sino ako. Ngayon, kapag ganyan ang aking ginawa, sa palagay mo ba ay makikilala mo ako? Kaibigan, tiyak na makikilala mo ako, di ba? At dahil sa narinig mo na rin ang aking tinig sa sermon na ito, tiyak na kapag ako ay nagsalita ay makikilala mo ang boses ko. Kaibigan, sa ganyan ring paraan, sa panahon na dumating ang ating Panginoon sa bayang Israel, hawak niya ang mga ebidensya mula sa mga propesiya ng banal na kasulatan tungkol sa kanyang unang pagdating. Subalit, dahilan sa kasalanang bumubulag sa isipan ng tao sa halip na siya ay tanggapin, siya ay kanilang tinanggihan. At ganyan po ang nagagawa ng kasalanan sa puso ng tao. Nagiging bulag tayo kay Jesus. Tungkol naman sa kalagayan ng mga propeta. Ang mga propeta ay tinawag ng Diyos upang ipahayag sa kanyang bayan ang kanyang mensahe. Kilala ang mga propeta sa pagbibigay ng babala mula sa Diyos kapag ang Israel ay tumatalikod kay Yahweh. Masasabi ko rin na naghalo ang apoy at luha sa bawat ministeryo ng mga propeta sapagkat madalas nilang nakikita ang bayan na pinaparusahan ng Diyos dahil na rin sa kanilang katigasan at pag-aalinlangan at maging paghihimagsik sa Panginoon. Gayunpaman, kahit na puno ng kahatulan ang kanilang mensahe, ngunit sa huli ipinapakita sa kanila ng Panginoon na mayroong darating na pag-asa, isang dakilang katubusan at kaluwalhatian. At bagamat hindi pa ito nangyayari sa kanilang kapanahunan, subalit naaninag na nila ang kagandahan ng kaluwalhatian ng bagong tipan sa pamagitan ng persona ng Mesyas. Ngayon, kaiba sa pananaw ng marami, ang mga propeta ay mga pangkaraniwang tao lamang. Sila ay mga tao na mayroon ring kahinaan. Hindi sila mga anghel na walang kasalanan o kapintasan kundi mga likas na tao na marunong malungkot, mag-alinlangan, matuwa at umasa. Gayunman sa kabila ng kanilang mga kahinaan, ginamit sila ng Panginoon at sa patnubay ng Espiritu ng Diyos, ang kanilang mga sulat ay walang batik ng pagkakamali. Ito po ay kinasihan ng Diyos. At tungkol riyan ay sinabi po ni Apostol Pedro sa unang kabanata ng unang Pedro, uh, dito po sa talatang 10 at 11. Ganito po ang kanyang tinuran. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa kaloob na nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila. Nang unang ipahayag nito, ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Kita po ninyo? Uh, sinabi pa ito ni Pedro sa kanyang ikalawang liham. Uh, dito po sa unang kabanata at sa talatang dalawampu at dalawampu at isa. Di ganito po ang sinasabi ni Apostol Pedro. Higit sa lahat, unawain ninyong walang makapagpapaliwanag ng alinmang propesiya sa kasulatan sa sariling kakayahan sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. <laughs> Kaya nga, base sa mga talatang yan, ang mga aklat ng mga propeta sa Biblia ay pawang kinasihan ng Espiritu ni Yahweh. Hindi ito bunga ng kanilang kuro-kuro, kundi bunga ng kapangyarihan at gabay ng Espiritu Santo. At kung inyo ring papansinin, ang mga propeta ay hindi natin kakikitaan ng pagmamayabang sa kanilang mga aklat. <laughs> Kakaunti lamang na mga bagay patungkol sa kanilang sarili ang nakasulat sa kanilang mga aklat sapagkat halos lahat ay nakasentro sa mensaheng ipinapahayag ng Diyos sa kanila. Uh, ibang-iba po yung kanilang ugali kumpara sa Facebook na kultura dito sa ating inang bayan ngayon na kahit mga Kristiyano'y natatangay sa uhaw na pansin. Uh, dito sa aklat ni Isaiah, sa una at ikaanim na kabanata lamang ang nakikita kong nagbigay patotoo si Isaiah tungkol sa kanyang sarili. Ngayon, tungkol naman sa paligid na ginagalawan ni Isaiah ang kaharian na kinapalooban niya ay hindi pa pinaghaharian ng lubos na kasamaan. Ito ay dahil sa sina Uzias at saka si Hezekias ay mga mabuting hari na nagnais na maglingkod sa Diyos. Gayunman sa kabila nito mayroon pa ring problema na kinaharap ang Juda dahilan sa pakikipagdigma ng Assyria Makikita natin ang sitwasyong ito sa ikatatlumput-anim hanggang ikatatlumput-siyam na kabanata ng Aklat ng Isayas. Subalit, uh, kapansin-pansin na sa gitna ng politikal na problema na ito, si Propeta Isayas ay nagpahayag ng mensahe tungkol sa tagapagligtas at sa liwanag na darating sa sanlibutan. Isang kapansin-pansing pahayag na dapat po nating pagbulayan. Ngayon ay pansinin naman natin ang pagkataon ni Isayas. Mayroong mga dalubhasang mag-aaral na naniniwalang si Isayas ay galing raw sa pamilya ni David. Uh, subalit ang mga ito ay masasabing kuro-kuro lamang at hindi maaring mapatunayan. Sabi naman ng iba, ang Isayas raw na sumulat ng aklat ng Isayas ay hindi lamang isang Isayas kundi maraming mga Isayas. Ito ay dahil sa noong panahong yun, uh, karaniwang pangalan ang Isayas. Kaya maari raw na hindi lamang isang tawang sumulat ng aklat na ito, kundi marami. Subalit, ang paniniwalang ito ay maituturing na mali sapagkat sa bagong tipan, ipinapakita na isa lamang ang may akda sa aklat na ito. Maging ang Panginoong Hesus ay kumilala na iisang Isayas lamang ang sumulat ng aklat. Ito ay ating matatagpuan sa ikaapat na kabanata ng Lukas sa talatang labing pito hanggang dalawampu at dalawa. Ang totoo niyan, ginamit rin ni Apostol Felipe ang talatang binasa ng Panginoong Hesus rito sa Lucas para maihatid niya yung yunoko sa tamang pagkakilala kay Jesus. Sa totoo lang, hindi naman usapin eh. Kung si Isayas ang mayakda ng aklat ng Isayas, naging usapin lang ito dahil sa mapag-alinlangang pag-iisip ng mga tinatawag na liberal na mag-aaral ng Biblia. Tungkol naman sa mga naging pambansang propesiya ni Isayas. Isang halimbawa ay nangyari noong ang Jerusalem ay pinalibutan ng Assyria nagbigay na ng babala si Isayas bago pa man ito nangyari. At maliban riyan, uh, nagbigay rin siya ng propesiya tungkol sa sakit ni Hezekiah at kung paano nagbigay ng dagdag na buhay ang Diyos sa haring ito. Lahat ng yan ay ating mababasa sa darating na mga pagbubulay. Ngayon, tungkol naman sa tinatawag na mga theologian na Christological na propesiya sa aklat ng Isayas, isang halimbawa ay ating makikita sa ikasiyam na kabanata. Dito ay ating mababasa na ang pagsilang ni Heso Kristo ay ipinahayag. Uh, dahil nga riyan ay tinawag na mga komentarista ng Biblia si Isayas na ikalimang ibanghelistang manunulat ah, na nakaugnay kina Mateo, kay Marcos, Lucas at Juan. Ito ay dahil sa si Isaias raw ay nagpapahayag rin tungkol sa pagdating ni Kristo at sa kanyang uh, ministeryo, buhay at sakripisyo para sa ating mga kasalanan dapat rin nating malaman na si Isaias ay mayroong mga hula na hindi pa natupad sa kanyang panahon. Subalit na natupad sa ibang panahon. Uh, isang halimbawa ay nasa ikalabing tatlong kabanata ng Isayas. Dito po sa talatang labing siyam hanggang talatang dalawampu at dalawa. Ang propesiya na ito ay tungkol po sa pagbagsak ng imperyong Babylonia. Ang sabi po sa talata ay ganito, Ang Babylonia na pinakamaganda sa mga kaharian, ang kayamanang ipinagmamalaki ng mga taga-Babylonia ay pababagsakin ng Diyos tulad sa Sodoma at Gomora. Wala ng taong maninirahan doon kahit kailan wala ng Arabong magtatayo ng tolda roon. Wala ng pastol na mag-aalaga ng tupa doon. Mga hayop na maiilap ang mananahan doon. Titirhan ng mga ostrich ang kanya mga bahay. Pagtataguan ang mga iyon ng mga ostrich at maglulundagan doon ang mga maiilap na kambing. Aatungal ang mga hiyena sa kanya mga tore. Aalulong ang mga asong gubat sa kanya mga palasyo nalalapit na ang wakas ng Babylonia, hindi na siya magtatagal. Kaibigan, ang propesiya na iyan ay hindi natupad sa panahon ni Isaiah sapagkat ang Diyos ay matiyaga pa rin naghihintay sa pagsisisi ng Babylonia. Subalit, nang ang kasamaan ng bansang ito ay sumagad na sa paningin ni Yahweh, sila ay ibinagsak ng Panginoon sa pamagitan ni Alexander the Great. At kung magbabasa tayo ng kasaysayan, ang kaluwalhatian ng Babylonia ay hindi na nga naibalik at hindi na ito mabuting panahanan. Uh, yan po ay paalala sa atin na ang pagtsatsaga ng Diyos hinggil sa ating pagbabalik loob sa Kanya ay hindi natin dapat paglaruan sapagkat kung ang oras ng hatol ay dumating sa iyo kaibigan, ang galit ng Diyos ay hindi mo matatakasan. Kaya nga sa lahat ng ito, iisa lamang ang nais ipabatid sa atin ng Diyos. Gusto niyang ipaunawa sa atin na siya ang dakilang hari ng mga hari na namamahala sa buong sanlibutan. Hawak niya ang kasaysayan, ang panahon, ang mga bansa, ang mga hari, ang mga presidente, ang buhay ng tao, ang kalikasan, at ang lahat ng bagay sa sansinukob. At dahil sa katotohanan yan, nararapat lamang na tayo ay magkaroon ng banal na takot sa kanyang harapan. Amen. Thank you.